เจริญพรทุกท่านหน้าตาคุดมากเลยคนนี้เนี่ย ในห้องนี้มีใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยมีไหมซีดี ไม่เคยฟังหนังสือไม่เคยอ่าน มีไม่มากนะที่เหลือเคยฟังแน่นะไม่ใช่เดี๋ยวนี้หายากนะขอขอยกย่องหายากแล้วคนที่ไม่เคยฟังเลยนะ ที่จริงแล้วการศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นการให้โอกาสกับชีวิตของเราเองนี่คนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของคนอกหัก คนสมบูรณ์ไม่ต้องสนใจธรรมะในความเป็นจริงแล้วคนจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าไม่สนใจธรรมะธรรมะนั่นแหละทำให้คนสมบูรณ์ คนในโลกนี้พร่องตลอดเวลาสำนวนพระนะพร่องไม่เต็ม ไม่อิ่ม ใจนี้มีแต่ความอดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลาธรรมะเนี่ยทำให้ใจเราเต็ม ใจเราอิ่มใจเรามีความสุขคนที่ใจไม่เต็มจะหิวโหยต้องการโน้นต้องการนี่อยู่ตลอดเวลาได้อะไรมานะดีใจแวบๆ เดี๋ยวก็อยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกแล้วใจนี้จะหิวตลอดเวลานะทุรนทุราย มีเงินสักเท่าไหร่ก็ไม่พอ ไม่พอเพราะความอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆ นี่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะให้ดีนะ เข้าใจตัวเองมาเรียนรู้เรื่องตัวเราเอง เราเข้าใจตัวเองแจ่มแจ้งเข้าใจคนรอบตัวเรา เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตล้วมองโลกด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตา ใจที่มันเต็มอิ่มนะมันจะมีแต่ความเมตตานะไม่ได้มุ่งร้ายไม่ได้แสวงหาอะไรที่ผิดศีลผิดธรรม คนในโลกนี้ละทิ้งศีลธรรมไป มีแต่ความอดอยากหิวโหย ต้องการเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนกันเนี่ยเต็มไปหมด เราจะไปห้ามคนไม่ให้เบียดเบียนกันก็ไม่ได้ คนส่วนใหญ่มันก็พัฒนามาจากสัตว์นั่นแหละ ธรรมชาติของสัตว์นั้น มันเบียดเบียนกันตลอดเวลาใครเผลอโดนกินนะโดยธรรมชาติ นี่คนเราไม่ใช่สัตว์ คนเราก็ต้องมีศีลมีธรรมยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆ การยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทำได้ด้วยเครื่องมือหลายตัว มีศีล มีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องยกระดับจิตใจของเราขึ้นเป็นชั้น ๆ ไปในคนทั่วไปก็ไม่รู้ว่าศีลสำคัญยังไง ไม่รู้สึกว่าสำคัญหรอกสมาธิก็คนก็ชอบหน่อยนะรู้สึกนั่งสมาธิแล้วทำธุรกิจดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ศีลไม่รู้จักว่าสำคัญยังไง ปัญญาเขาคิดว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วจะมีปัญญา ในทางศาสนาพุทธเนี่ยคนมีปัญญาจะต้องไม่ทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่ ไม่มีปัญญาหรอกยังโง่อยู่ไม่โง่ไม่ทุกข์นะงั้นเราจะต้องมาพัฒนาตัวเอง ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา พวกเราใครเคยได้ยินคำว่าวิสุทธิบ้างวิสุทธิเป็นธรรมะหมวดหนึ่งนะวิสุทธิเจ็ดประการ ใครเคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยไม่เคย ไม่เคยไม่เคยเลย มีสี่คนที่เคยได้ยินธรรมะนี่สำคัญมากเลยนะวิสุทธิเนี่ย ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้า ท่านถามพวกพระที่มาจากกบิลพัทพระเจ้าไม่ค่อยประทับอยู่ที่สักยะนะมาอยู่เมรุวันบ้างนะมาอยู่สาวัตถีบ้างอะไรเนี่ย ไม่ค่อยอยู่ ทางกบิลพัทมีพวกพระที่บ้านเกิดท่าน ลงมากราบท่านกันท่านก็ถามว่าในพระแถวบ้านเกิดท่านเนี่ยมีองค์ไหนสอนเรื่องมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์อะไรอย่างนี้ไหมว่าบอกมีองค์หนึ่งชื่อ พระปุณณมันตานีบุตร พระปุณณมันตานีบุตรใครเคยได้ยินชื่อไหมพระอานนท์นะรู้จักชื่อพระอานนท์ไหม พระปุณณมันตนิบุตรเนี่ยเป็นคนสอนให้พระนนท์ได้พระโสดาบันไม่ธรรมดานะเราเราไม่รู้จักก็รู้จักแต่ลูกศิษย์ไม่รู้จักอาจารย์บอกมีองค์เดียวนะตรงที่โดดเด่นนะที่สอนเรื่องกถาวัตถุสิบประการเรื่องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีอะไรพวกนี้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอะไรพวกนี้พระเจ้าก็ยกย่อง พระองค์อย่างนี้ดีพระต้องสอนอย่างนี้พระสารีบุตรได้ยิน ว่าพระพุทธเจ้ายกย่องพระปุณณมันตานิบุตรท่านก็เลยสั่งลูกศิษย์ท่านไว้ว่า ถ้าพระปุณณมันตานิบุตรมาเฝ้า พระพุทธเจ้านะ ให้รีบไปบอกพระสารีบุตรนะ จะได้มาทำความรู้จักกันไหมว่าถือว่าไม่ใช่พระธรรมดาละพระที่ขนาดพระพุทธเจ้ายกย่องเนี่ยนี่วันหนึ่งพระปุณณมันตานิบุตรก็มาเฝ้ามาเฝ้าพระเจ้า ลูกศิษย์พระสารีบุตรก็รีบไปบอกพระสารีบุตร พอพระปุณณะมันตนิบุตรสนทนาธรรมกับ พระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว ท่านก็ออกไป แบกเสือไปแบกอาสนะไปพระแขกนะทำเนียมคงร้อนจัดนะกลางวันไปอยู่ตามป่าอยู่ใต้ต้นไม้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยพระปุณณะมันตนิบุตรท่านก็เดินหิ้วเสือไป พระสารีบุตรท่านก็หิ้วเสือตามไปต่างคนต่างก็อยู่ต้นไม้คนละต้นเห็นไหมคนมีมารยาทนะ ท่านจะพักแล้วไม่ใช่ ฉันจะตามไปคุยไม่ใช่ ท่านรอจังหวะ พอตกเย็นๆนะ พระมวลันตานิบุตรออกจากสมาธิพระสารีบุตรก็เข้าไปคุยด้วย ไปถามท่านว่า ท่านปฏิบัติธรรม ท่านบวชมาเนี่ย เพื่อความบริสุทธิ์ของศีลหรือพระมันตานิบุตรบอกไม่ใช่พระสารีบุตรถามอีกว่า ท่านปฏิบัติธรรมนะบวชมาเนี่ย เพื่อความบริสุทธิ์ของจิตหรือ จิตให้มีสมาธิแล้วก็สมาธิแล้วพูดง่ายๆภาษาไทยท่านบอกไม่ใช่ เพื่อให้มีความเห็นถูกหรือ ก็ไม่ใช่นะเพื่อให้รู้นะเพื่อหมดความสงสัยหรือเรียกกังขาวิตรณะวิสุทธ์ความบริสุทธิ์ข้ามความสงสัย เพื่อสิ่งนี้หรือพระนวันตานิบุตรก็บอกไม่ใช่นะพระสารีบุตรถามอีกว่าถ้างั้นท่านบวชมาเนี่ย เพื่อจะรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางหรือเรียกว่ามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิพระมันตานิบุตรบอกไม่ใช่อีกฟังแล้วงงไหมอะไรๆก็ไม่ใช่เลยนะศีลวิสุทธ์ก็ไม่ใช่ จิตวิสุทธ์ที่มีสมาธิก็ไม่ใช่ทิฏฐิวิสุทธ์มีความเห็นถูกต้องก็ไม่ใช่นะกางขาวิตรณะวิสุทธ์ข้ามความสงสัยได้ก็ไม่ใช่ เพื่อมรรคามรรคายานทัศนวิสุทธิ์เพื่อรู้ว่าอะไรเป็นมรรคอะไร ไม่ใช่มรรคอะไรเป็นทางอะไร ไม่ใช่ทางก็ไม่ใช่อีกนะเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์เนื้อเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเนื้อก็ไม่ใช่นะเพื่อญาณทัศนวิสุทธิ์หรือก็ไม่ใช่อะไรๆถามตั้งเจ็ดข้อนะ บอกไม่ใช่หมดเลยท่านก็ถามว่างั้นปฏิบัติเพื่ออะไรนะ ท่านบอกปฏิบัติเพื่ออนุปาทิเสสนิพานนิพานที่ไม่ยึดถืออะไรเลยพระสายหลวงก็ถามว่าถ้างั้นการปฏิบัตินะเพื่อบรรลุพระนิพพานเนี่ยอยู่นอกเหนือธรรมเจ็ดประการนี้หรือก็ไม่ใช่อีกพระสายหบวงเลยถามใหม่ ว่า ถ้างั้นจะเอาอยัางไงแน่ทางไปสู่ความบริสุทธิ์อยู่นอกเหนือเจ็ดประการนี้หรือก็ไม่ใช่อีกเห็นไหม ท่านบอกว่าพูดอะไรถามอะไรก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไปหมดเลยแล้วมันเป็นยังไงทำไม พระมันตันในบทท่านก็บอกว่า ระหว่างเมืองสาวัตถีนะกับเมืองสาเกตมันมีระบบเดินทางอย่างรวดเร็ววิธีที่จะไปเดินทางอย่างรวดเร็วนะขึ้นรถม้าจากสาวัตถีนะวิ่งไปพอหมดแรงม้านะเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งวิ่งไปหมดแรงม้านะขึ้นรถอีกคันหนึ่งวิ่งไปเงี้ยเจ็ดผลัด วิ่งด้วยรถเจ็ดผลัดนะก็จะถึงเมืองสาเกตอย่างรวดเร็วนะถ้าใช้รถคันเดียวนะม้ามันวิ่งแป๊บเดียวมันหมดแรงนะมันไปไม่ได้ไกล บอกวิสุทธิเจ็ดประการเนี่ยเหมือนรถเจ็ดผลัดนะอาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่พัฒนาขึ้นเป็นลำดับลำดับนะเริ่มตั้งแต่มีศีลมีสมาธิมีความเห็นถูกนะข้ามความสงสัยได้นะรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแล้วลงมือปฏิบัติ เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง รู้แจ้งเห็นจริงนะจิตจะปล่อยวางบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ แต่ไม่ใช่เพื่อเอาขั้นตอน ใดขั้นตอนหนึ่ง แล้วก็พอใจอยู่แค่นั้น เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อศีล ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อสมาธิ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อปัญญานะพูดง่าย ๆ แต่อาศัยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยส่งทอดจิตใจของเราขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์นะการปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยจะหนีไปไม่พ้น กรอบของธรรมะเหล่านี้ ถ้าแยกแยะละเอียดก็เจ็ดประการนี้ ถ้าย่อลงมาก็คือศีล สมาธิปัญญาสามประการ ถ้าพวกเราก็ต้องฝึกให้ได้ครบ ถ้าเราฝึกไม่ครบนะมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จริงขั้นแรกเลยเราต้องมีศีลให้ได้ก่อน ศีลนั้นมันมีสองระดับศีลเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งใจรักษาต้องตั้งใจรักษานะมีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำ ถึงจะเรียกว่ามีศีล ถ้าไม่มีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ได้ทำชั่วไม่เรียกว่ามีศีลนะ อย่างอยากจะไปปล้นธนาคารหรือว่าแต่ตำรวจเต็มธนาคารเลยวันนี้ไม่ปล้นนี่ไม่ใช่ศีลนะไม่มีโอกาสอยากมีชู้นะ แต่อายุร้อยห้าสิบนะไม่มีปัญญาจะมีนะอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีศีลนะหมายถึงว่ามีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำงดเว้นข่มใจตัวเองไว้ ข่มใจนะไม่ให้ทำผิดทำชั่วเมื่องต้นเราต้องข่มใจไว้ก่อน ตั้งใจไว้ก่อน การจะทำความดีนะต้องใจแข็งใจอ่อนสร้างความดีพัฒนาตัวเองยากนะพวกเราแพ้อะไรส่วนมากเราไม่ได้แพ้คนอื่นนะเราแพ้ใจของเราใจเราอ่อนเราสู้กิเลสไม่ไหวงั้นต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้เข้มแข็ง ตั้งใจไว้ก่อนเลยว่า จะเป็นจะตายก็ขอรักษาศีลห้าไว้ก่อนเอาศีลห้าข้อเลยไม่ต้องศีลแปดหรอก ศีลห้ายังไม่ค่อยได้เลย ถ้าเป็นศีลแปดมันกลายเป็นศีลแปดเปื้อนมันไม่ได้ศีลจริงตั้งใจรักษาไว้นะนี่การรักษาศีลเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อน แต่มันมีวิธีรักษาศีลที่ง่ายกว่านั้นเองการรักษาศีลที่ดีรักษาที่จิต คนเราทำผิดศีลได้นะ เพราะกิเลสครอบงำจิตได้นะถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิต คนไม่ทำผิดศีลหรอกงั้นเราคอยมีสตินะคอยรู้ทัน เวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจของเรานะคอยรู้ทันไว้ความโกรธเกิดที่ใจเรารู้ทัน ความโกรธจะครอบงำใจไม่ได้นะสตินี่แหละเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิต ไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทัน ความโกรธหายไป จิตไม่โกรธจิตไม่โกรธจิตก็ไม่ทำผิดศีล จิตทำผิดศีลเช่น ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาเนี่ยไปแกล้งจีบลูกสาวเขาแล้วทิ้งอะไรเนี่ยนะทำผิดศีลไปได้ทุกข้อนะหรือความโลภครอบงำจิตก็ทำผิดศีลได้นะไปฆ่าเขาเพราะความโลภก็มีใช่ไหมไปลักขโมยเขาไปเป็นชู้เขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ผิดศีลขึ้นมาได้อีกเมื่อาศัยกิเลสที่ครอบงำจิตนี่แหละเราถึงทำผิดศีล ถ้าเราอยากรักษาศีลให้ง่ายนะให้เรามีสติรักษาจิตไว้ให้คอยรู้ทันว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเรานะเรารู้ทันไปเลย ศีลมันมาเองนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้น ถ้าศีลแบบตั้งใจถึง เจอหน้าพระก็ขอศีลห้าคนไทยก็ขอศีลห้าแบบช่วยช่วยขอเสร็จแล้วก็คุยแข่งกับพระเลยก็มีนะหลวงพ่อเคยไปเทศทีงคนแก่ วันนั้นตัดใจเด็ดขาดเลยทดลองดูชมรมผู้สูงอายุ ที่หนึ่งนะอันนี้มนธรรมดาเนี่ยไม่ได้สอนผู้สูงอายุกับเด็กเล็ก ๆ เอาวะลองดูสักทีนะ พอเริ่มเทศนะ ผู้สูงอายุท่านก็เริ่มคุยกันหลวงพ่อบอกเนี่ยเพิ่งรับศีลนะคุยอย่างเนี้ยนะโดยไม่จำเป็นต้องพูดนะคุยแข่งกับพระนี่ศีลด่างพลอยนะเพ้อเจ้อนะศีลด่างพลอยคนแก่เงียบหมดเลยนะกลัว ถ้านั่งฟังฟังไปนะโอ้โหใช้ความอดทนมากเลยที่จะไม่พูดเนี่ยถ้าเรารักษาศีลอย่างนี้นะแบบตั้งใจแล้วอดหนูแม้มันอดมากนะทรมาน แต่ถ้ามีหลักสติรักษาจิตเนี่ยการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายนะแล้วเรามีสติรักษาจิตไว้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันการรักษาศีลไว้เนี่ย เป็นการข่มจิต ไม่ให้ไหลตามกิเลสเป็นการข่มจิตนะ ถ้าการทำสมาธินี่เป็นการข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิต การรักษาศีลเนี่ยข่มจิตไม่ให้ไหลาตามกิเลสไม่ให้ยอมตามกิเลส ถ้าเรารักษาศีลได้นะกายวาจาเราจะเรียบร้อยศีลเนี่ยทำให้กายวาจาเรียบร้อยสมาธิทำให้จิตใจเรียบร้อยนะงั้นถ้าเราตั้งใจรักษาศีลนะเรามีสติรักษาจิตไปเรื่อยในวิสุทธิเจ็ดประการเนี่ย ที่จะทำให้เราบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเรามาได้หนึ่งละหนึ่งในเจ็ดละนะ อันที่สองต่อมาก็คือจิตตวิสุทธิ์จิตตวิสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสนะ ไม่ถึงขั้นนั้นหรอก จิตวิสุทธิ์ที่รือจิตสงบนั่นเองจิตตั้งมั่น จิตมีสมาธินั่นเอง วิธีฝึกจิตให้มีสมาธินะเรามารู้ทันอาศัยสติอีกแหละ อาศัยสติ รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง ถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะสงบอัตโนมัติเนี่ย มีวิธีที่จะฝึกสมาธิที่ง่ายที่สุดนะถ้าฝึกให้ยากๆหน่อยนะเต็มชั้นเต็มภูมิเมื่อฝึกเข้าฌานเราต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานบางอย่างที่จะทำให้ถึงฌานได้ ไม่ใช่กรรมฐานทุกอย่างทำให้ถึงฌานได้อย่างอารมณ์อนาปนสติ รู้ลมหายใจเนี่ยทำถึงฌานได้ถ้าเราหายใจทีแรกนะลมหายใจเราจะยาวหายใจนะ หายใจไปลึกๆยาวๆนะ หายใจด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลาย อย่าไปหายใจแบบนี้นะอย่างนี้อีกสามปีมึงไม่สงบนะเครียดหายใจอย่างผ่อนคลายหายใจมีความสุขหายใจสบาย ที่เริ่มจะลมมันจะยาวนะนี่พอเราหายใจพอจิตเริ่มสงบเนี่ยเมตาบริซิมจะต่ำลง การเผาผลาญพลังงานเนี่ย จะลดลงนะการใช้ออกซิเจนจะลดลง ลมหายใจเนี่ยจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะมันกลายเป็นแสงสว่าง อยู่ที่ปลายจมูกเองนะตัวลมหายใจเนี่ยเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะถ้ามันกลายเป็นสภาพเป็นแสงสว่างนะเหมือนกับไม่หายใจนะหายใจอยู่นิดนี้ที่จมูกเองแล้วสว่างขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าอุคหานิมิตนะเรารู้ลมหายใจนะพอเป็นสว่างแล้วมารู้แสงสว่างนี้ต่อ จะได้ปฏิภาคนิมิตนะขยายให้ใหญ่แค่ไหน ก็ได้ลกย่อลงมาให้เล็กเหมือนปลายเข็มสว่างอยู่นั้นก็ได้ ให้โตเป็นพระอาทิตย์เลยก็ได้ จิตใจที่เคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างเนี่ยเรียกว่าจิตใจที่ระลึกถึงนะจับอยู่ที่แสงสว่างเรียกว่ามีวิตก จิตที่เคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างโดยไม่หนีไปเรียกว่าวิจารณ์จิตจะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่กับแสงสว่างได้ปฐมฌานนะถ้าได้ปฐมฌานแล้ว มีสติอีก รู้ทันจิตที่เข้าไปจับแสงสว่างจิตจะวางแสงสว่างออกนะเหลือความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอพิตกวิจารดับนะความรู้สึกตัวที่แท้จริง สมาธิที่แท้จริงเนะจะไปเกิดตรงที่ฌานที่สองเนี่ยจะเด่นขึ้นมามากเลย ในพระสูตรท่านเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่ง จะเกิดในฌานที่สองอันนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้ฝึกไม่สำเร็จ แค่ฝึกจนลมหายใจหยุดก็ไม่หาย ไม่มีแล้วนะหาคนฝึกได้ยากแล้ว มันมีวิธีที่จะสร้างสมาธิอีกอย่างหนึ่ง คือมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน อันนี้ไม่ต้องเข้าฌานถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน จิตฟุ้งซ่านจิตไปทำอะไร ส่วนใหญ่หนีไปคิดจิตจะหนีไปคิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นนะอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิ ส่วนที่ไปอยู่กับแสงสว่างนะ ใจเคล้าอยู่กับแสงสว่างนะให้เล็กให้ใหญ่ได้เนี่ยเรียกว่าอุปจาระสมาธิจนเข้าฌานเนี่ยเรียกอัปปนาสมาธินี่ถ้าพวกเราทำอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิไม่ได้เราก็ทำคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะ จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันวิธีฝึก ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้ ทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิต พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทัน หายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทัน จิตไหลตามลมหายใจไปรู้ทัน ดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทัน รู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จิตที่เคลื่อนก็คือจิตที่ฟุ้งซ่าน ตรงข้ามกับจิตที่มีสมาธิสมาธิจิตไม่เคลื่อนจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั้นอาศัยสตินะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมา เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกตื่นแล้วตื่นแล้วนะจิตมันได้สมาธินะตั้งมั่นขึ้นมาบางคนหลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วนะไปคุยเวดเพื่อนเลยว่าหลวงพ่อประมวดรับรองว่าได้พระโสดาโอ้พระโสดายังไม่ได้เลยเพิ่งจะได้สมาธิแล้วต้องมาฝึกนะ ถ้าเราจิตเราตั้งมั่นมันจะมีความรู้สึกประหลาดเกิดขึ้นมันจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยฝันอยู่ทั้งวัน ฝันอยู่ทั้งคืนฝันอยู่ทั้งหลับฝันอยู่ทั้งตื่น ไม่เคยอยู่ในโลกของความรู้สึกตัว ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเลย แต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานขึ้นมาจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราหลงอยู่ในความคิดจิตไหลไปคิดตลอดเลยแล้วเราก็ไปหลงเพลินในความคิดตรงที่รู้ทันจิตดีดตัวออกมาเป็นคนดูนะหลุดออกจากโลกของความคิด เรามาอยู่ในโลกของความเป็นจริง คนในโลกนี้อยู่ในความหลงทั้งสิ้นเลย นับตัวได้เลยคนที่จิตหลุดออกมา เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานได้นะถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะยังไงก็ไม่มีนะเพราะการฝึกจิตให้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญ บางคนก็ไม่เข้าใจนะเป็นอย่างไปพุโทโธพุโทโธเราก็เคลิ้มสงบไปไอ้นั่นไม่ใช่สมาธิที่ดีนะเป็นสมาธิสงบ ไม่ใช่สมาธิตั้งมั่นถ้าพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่น สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาต่อไปนะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่น เรามักง่ายไปแปลสมาธิว่าสงบ สมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะ สมาธิแปลว่าความตั้งมั่นถ้าจิตไหลเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นฝึกอย่างนี้ให้มากนะพอจิตตั้งมั่นเนี่ยจะหลุดออกจากโลกของความคิด เมื่อหลุดออกจากโลกของความคิดได้ เราจะรู้ความจริงได้ เพราะความคิดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริง อย่างเราคิดใช่ไหมว่าเราสวยที่สุดเลยในบริษัทเนี้ยในเอสโซนี่เราสวยที่สุดเลย คิดได้คิดยังไงก็ได้ใช่ไหมหรือแก่งากแล้วเราก็บอกเรายังหล่อที่สุดอยู่นะแก่ก็ยังสมาร์ทอย่างเงี้ยพวกเราเองเท่านั้นนะคิดเราเองความจริงไม่เป็นนะคิดว่าเราเก่งแค่งงั้นอย่างนี้ดีอย่างงั้นอย่างนี้คิดเอาได้เท่านั้นนะเพราะความคิดนั่นแหละมันปิดกั้นความจริงไหมถ้าเมื่อไรเราหลุดออกจากความคิดได้นะอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะ เราถึงจะเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจต่อไปได้นี่แหละถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้เรามาวิสุทธิตัวที่สองแล้วนะตัวแรกมีศีลวิสุทธิตัวที่สองมีจิตตวิสุทธิ จิตตั้งมั่นนะหลุดออกจากความคิดได้ถ้าจากนั้นเรามาดูมาเจริญปัญญา การเจริญปัญญาเนี่ยจะเริ่มจากการดูความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา เราจะไม่แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะออกเป็นส่วนๆ เพื่อว่าวันหนึ่งเราจะเห็นว่าไม่มีตัวเราสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยนะในทางพระบอกเป็นขันห้าเป็นอายตนะหกนะแล้วแต่จะแบ่งแยกแบบไหน แบ่งแยกที่พวกเราคุ้นหน่อยนะพวกชอบดูจิตดูใจเนี่ยแบ่งเป็นขันขันห้าขันแปลว่ากองนะเป็นกลุ่มเป็นกองนะเป็นดิวิชั่นนะไม่ใช่เรื่องประหลาดเะยนะไปตกใจคำว่าขันขันก็คือเป็นกองกองเป็นกลุ่มกลุ่ม กลุ่มของร่างกายกลุ่มของรูปธรรม เรียกว่ารูปปขันกลุ่มของความรู้สึก สุขรู้สึกทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาขันความจำ เรียกว่าสัญญาขันความคิดนึกปรุงแต่งเรียกว่าสังขารขันความรับรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณขันฟังแล้วน่ากลัวฟังแล้วน่ากลัวเราเอาใหม่เราลืมมันไปเรามาแยกก่อนว่ากายกับใจนี่เป็นโคล่านกัน วิธีแยกนะเรานั่งให้สบาย เราเคยนั่งพุทโธ เราก็พุทโธไปนั่งหายใจ เราก็หายใจไปนั่งดูพองยุบก็ดูไปนะแล้วค่อยๆ สังเกต ร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะบางคนพยักหน้าเนี่ยเห็นร่างกายที่พยักหน้านี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้ายกมือ เห็นร่างกายเป็นยกมือนะจิตเป็นคนดู ดูเหมือนดูคนอื่นยกมือ พยายามดูร่างกายเรื่อยๆ รู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออก รู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเข้า จิตเป็นแค่คนดู รู้สึกถึงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะ จิตเป็นคนดู คอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อย ๆ สุดท้ายมันจะพบว่ากายกับจิตนี้เป็นคนละอันกัน ร่างกายเคลื่อนไหวนะ จิตเป็นคนดูจริงจิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวด้วย อย่างสั่งให้นั่งสั่งให้ยืนสั่งให้เดิน จิตเป็นคนสั่งนะ นี่เราค่อยๆมาสังเกตว่าจิตใจกับร่างกายเนี่ยคนละส่วนกัน งั้นเบื้องต้นนะ อาจจะนั่งสมาธิอย่างนั่งไปแล้วก็ค่อยๆสังเกตในร่างกายมันนั่งหายใจอยู่นะรู้สึกไหมถึงร่างกายที่นั่งหายใจอยู่พวกเราลองรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งหายใจอยู่นะ เราจะฝึกจริง ๆแล้วนะ รู้สึกไปร่างกายนี้หายใจอยู่ รู้สึกสบายๆนะอย่าไปรู้สึกแบบเครียดๆ พอจะรู้สึกได้ยังเนี่ยหัดอย่างนี้บ่อย ๆ นะต่อไปมันจะเห็นเลยร่างกาย เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเอาละถอยจิตขึ้นมานะถอยจิตขึ้นมา กลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันก่อนบางคนหนีเข้าลึกไป เพราะว่าเพิ่งกินข้าวอิ่มถ้าเรียกแบบไว้หน้ากันว่าเข้าฌานไปแล้วความจริงหลับรู้สึกนะรู้สึกเห็นร่างกายหัวเราะ เห็นร่างกายยิ้มเราเห็นด้วยใจนะ เห็นด้วยความรู้สึก เราไม่ได้เห็นด้วยตาไม่เห็นตัวเองไม่ได้ ไม่รู้สึกถึงร่างกายพยายามรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนะมันจะเห็นว่ากายกับจิตนี้เป็นคนละอันกันนะแล้วกลับมาค่อยมาสังเกตอีก ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกาย เกิดขึ้นเรื่อยๆในร่างกาย นั่งแล้วก็ขัน ใครขันบ้าง มีไหมที่นั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วมีคนไหนขันบ้างขันทุกคนแหละแต่บางคนเกาไปโดยไม่รู้ เแว่นจะได้รู้สึกตัวนะเนี่ยข่าวข่าวนิดหน่อยถ้ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะเราค่อย ๆสังเกตแต่คันสมมติมันคันขึ้นมาอย่าเพิ่งเก่านะสมมติมันคันมันคันเรารู้สึกถึงความคัน ความคันกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนะร่างกายมันอยู่ของมันก่อนความคันมันมาเกิดทีหลังมันคนละอันกัน จิตเป็นคนดูก็คนละอันกับจิตอีก ไม่ใช่จิตอีก เราจะค่อยดูไปหรือนั่งไปแล้วมันเมื่อยดูไปร่างกายที่นั่งอยู่ทีแรกไม่เมื่อย ตอนนี้เมื่อยเพราะความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกัน ความเมื่อยมาทีหลังนะแล้วจิตเป็นคนดูอยู่ ค่อยดูฝึกอย่างเนี้ยต่อไปเราก็จะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์เนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งพอมันทุกข์มากๆเนี่ยใจมันชักกังวลนะทุรนทุรายขึ้นมากังวล เช่นเรานั่งสมาธินานๆเมื่อยมากเลย เราก็ชักกังวลแล้วก็เอ๊ะ นั่งอย่างนี้จะเป็นต่อไปเราจะเป็นอัมพาตไหมนะอะไรนะนะเริ่มกังวล เดินจงกรมเยอะอย่างนี้เดี๋ยวจะพิการไหมอะไรเงี้ยไม่เห็นมีใครพิการเพราะการภาวนานะประเภทไปกินเหล้าเมาหัวแตกนะเส้นเลือดตีไปเลยแล้วพิการเนะเยอะแยะเลยพอนั่งสมาธินะก็กลัวเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยนะให้รู้ไป ความกังวลใจเกิดขึ้นนะความกังวลใจไม่ใช่ความปวดใช่ไหม ส่วนร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดเกิดขึ้น ก็ไม่ใช่ร่างกาย ความกังวลใจเกิดขึ้น ก็ไม่ใช่ความเจ็บปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งตัวความรู้สึกทางใจนี่แหละที่เรียกว่าสังขารความปรุง ความปรุงนะ ความโกรธความโลภความหลงอะไรนี่ก็เป็นสังขารอย่าง อย่างเราฟังหลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆบางคนฟังแล้วงงใครฟังแล้วงงยกมือสิไม่ต้องเกรงใจนะยกมือเลย กล้าหาญหน่อย มีบางคนยกนะ แล้วก็เห็นไม่มีเพื่อนนะเปลี่ยนเป็นเก่ายกอยู่คนเดียวก็น่าเกลียดอะไรเงี้ย เนี่ยคอยรู้ขันรู้สึกขำไหมรู้สึกขำไหม รู้สึกมีความสุขไหม เนี่ย รู้ทันเนี่ย ความสุขเกิดขึ้นรู้ทัน ความขำเกิดขึ้นรู้ทันนะรู้ทันอย่างเนี้ย รู้ทันไปเรื่อยใครเห็นว่าความขำเป็นคนบ้าง ถ้าเห็นนะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วความขำเป็นคนก็บ้องเลยใช่ไหมดีใจเสียใจไม่ใช่คนเห็นไหมเนี่ยพอเราคอยดูลงไปนะ แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเพราะว่าคนหายไป ร่างกายที่นั่งหายใจอยู่ไม่ใช่คนหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นวัตถุนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่คนนะความโลภความโกรธความหลง ความกังวลใจ ความดีใจเสียใจไม่ใช่คนนะ คนที่ดูอยู่ จิตที่ดูอยู่ตัวนี้ดูยากที่สุดแล้วก็ค่อยฝึกนะจนวันหนึ่งเราเห็นตัวจิตก็ไม่ใช่คนตัวจิตก็เป็นขันขันหนึ่งเหมือนกัน ถ้าเราหัดแยกไปเรื่อยนะ อย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญปัญญาแต่ถ้าแยกเบื้องต้นนะเราจะเห็นขันเป็นส่วนส่วนร่างกายอันหนึ่งนะเวทนาสัญญาสังขารจิตแยกได้อย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นถูกแล้ว แต่มันเป็นการถูกด้วยการคิดเอาว่าไม่มีควรหรอก อันนี้เป็นความเห็นถูกในขั้นของการคิดเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิ แต่ตรงวิสุทธิห้าอันหลังเนี่ยมันจะควบกันไปเลยนะ บางคนใช้เวลานิดเดียวเองขอให้จิตตั้งมั่นให้ได้ รักษาศีลให้ได้แล้วให้จิตตั้งมั่นให้ได้เถอะ แล้วก็มาเจริญปัญญามาแยกร่างกาย แยกจิตใจแยกเป็นส่วนๆไป แยกความสุขความทุกข์เป็นส่วนๆไป แยกกุศลอกุศลนะ ก็เป็นส่วนๆไป เห็นเลยโรธโกรธหลง ไม่ใช่คน สุขทุกข์ไม่ใช่คนนะร่างกายก็เป็นแค่วัตถุไม่ใช่คน จิตที่เป็นคนรู้ จิตที่เป็นคนคิด ก็ไม่ใช่คน เป็นสภาวะธรรมที่ทำหน้าที่รู้ สภาวะธรรมที่ทำหน้าที่คิด นี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะ แล้วต่อมาเราจะเห็นเลยว่าสภาวะแต่ละอย่างนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้น เช่นร่างกายที่หายใจออก เกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับ นะร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับนะความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะกุศลเกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับ จิตที่รับรู้อารมณ์อย่างจิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังจิตที่ไปคิดนะเกิดดับตลอดเวลา เรามาดูจิตเกิดดับกัน ขณะนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูด บางครั้งมองหน้าหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อชัดขึ้นมาบางครั้งพ่อก็ตั้งใจฟังขณะที่ตั้งใจฟังสังเกตไหมหน้าหลวงพ่อจะเบลอไป จะแสดงปาฏิหาริย์นะลองมองหน้าหลวงพ่อสิแล้วมองให้ชัดนะสังเกตไหมว่าชัดแวบเดียว แล้วมันจะเบลอต้องมองใหม่ ถึงจะรู้สึกใหม่เห็นไหมนี่แหละปาฏิหาริย์เป็นมองหมาก็อยากเห็นอย่างนี้แหละ เหมือนกันแหละว่าจิตมันเกิดดับจิตที่เกิดที่ตานะเห็นรูปชัดนะแวบเดียวเองนะแล้วก็เบลอจริงไหมเอามองหน้าหลวงพ่อแล้วให้ชัดตลอดสิลองดู เห็นไหมไม่ได้มองอย่างเดียวมองแล้วก็คิดมองแล้วก็คิดนึกออกไหมขณะที่มองชัด ถ้าพอใจไหลไปคิดนะหน้าหลวงพ่อก็เบลอไปความคิดชัดขึ้นมาแทนเนี่ยจิตมันเกิดทางตาบ้าง เกิดทางหูบ้างเกิดทางใจบ้างมันสลับกันนะสลับช่องกันตลอดเวลานะเนี่ยจิตมันเกิดดับการที่เราเห็นอย่างนี้เนืองเนืองนะเห็นรูป ไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา เห็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราเห็นจิต เกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีตัวเรา สุดท้ายจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะวิสุทธิที่เหลือเนี่ยหลวงพ่อเลยพูดรวบๆนะถ้าแจกแจงละเอียดตรงไปมันยาวยาววันนี้อีกเยอะเราเรียนวันเดียวเรียนไม่หมดหรอกอย่างมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธ์เนี่ยเป็นปัญญา ที่รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเมื่อตอนเราเห็น เช่นเราเห็นความโกรธเกิดแล้วดับ ความโกรธเกิดแล้วดับนะ ความโลภเกิดแล้วดับเนี่ยเราเห็นเกิดดับ เราขึ้นห้ปัสสนาแล้ว แต่ว่าจิตเนี่ยไม่ตั้งมั่นพอ พอเห็นความโกรธเนี่ยจิตก็เคลื่อนไปที่ความโกรธนะพอความโกรธดับไปจิตก็ว่างสว่างอยู่ข้างนอกเลยนะมันเป็นสภาวะที่วิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นวิปัสสนูปกิเลสสิบประการนะมีแสงสว่างเป็นเบอร์หนึ่งเลย ภาวนาไปแล้วสว่างแล้วใจก็ไปอยู่กับความสว่างว่างไม่เดินปัญญาต่อแล้วทำไมมันเกิดวิปัสสนูได้เพราะจิตไม่ตั้งมั่นเพราะจิตตวิสุทธ์นะฝึกมายังไม่ดีพอจิตยังไม่ตั้งมั่นจริงจิตมันเคลื่อนถ้าจิตมันเคลื่อนวิปัสสนูมันเกิดนี่ถ้าพอรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็หายจากวิปัสสนูก็จะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับไปตามธรรมชาติธรรมดานะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ อย่างนี้มีเสื้อ ที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นวิปัสสนูยังเอาไปกินนะถ้าจิตตั้งมั่นก็จะหายจากวิปัสสนูสิบประการบางทีสติแรงไป ที่ปัญญาล้ำหน้าไปนะแตกฉานธรรมะบางคนปกติก็เป็นคนธรรมดาพอใครมาถามธรรมะนะโอ้ยเมาเลยนะมีไหมพวกเรามีใครเป็นไหม ใครก็ถามธรรมะนะอธิบายชัดชัชชเขาไม่ถามก็สกิดให้ถามเลยสิเราอยากพูด เนี่ยพวกนี้ปัสนุออกไปกินนะถ้าใจมันตั้งมั่นขึ้นมามันจะหายนะพอหายแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋ออะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทาง เนี่ยจะเกิดปัญญารู้ตัวนี้ขึ้นมา อะไรเป็นทางก็การที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง นี่แหละเป็นทางนะถ้าพลาดจากตรงนี้ก็ไม่ใช่ทาง รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนี่เรียกว่ามัคามัคายานทัศนวิสุทธิ์ถัดจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติเรื่อยไปนะดูกายดูใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปนี่นะเรื่องปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ทำไปเรื่อยนะสุดท้ายมันก็เกิดความรู้จริง เห็นจริงมีญาณทัศนวิสุทธิ์ก็คือ เกิดปัญญาอันบริสุทธิ์ขึ้นมารู้เลยว่ากายนี้ใจนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา กายนี้ใจนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรถ้าเห็นอย่างนี้ได้ได้พระโสดาบันถ้าภาวนาต่อไปอีกกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรตั้งอยู่ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป พอเห็นแจ้งอย่างนี้มันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดกายยึดใจนะความหลุดพ้นจากทุกข์ก็อยู่ตรงที่ไม่ยึดกายยึดใจได้นี่เอง ที่ไม่ยึดกายยึดใจก็เพราะเห็นความจริงของกายของใจแล้วว่าไม่ใช่ของดี กายนี้ใจนี้นะเป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้ มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จริงนะถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยอย่างบางคนนะได้ยินครูบาอาจารย์หรือว่าอ่านหนังสือธรรมะหรืออะไรเงี้ยสมัยก่อนจะมี ใครรู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสชอบสอนเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนึกออกไหม นี่บางคนนะไม่ได้ยินท่านสอนว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบไม่ยึดอะไรเลยมันไม่ใช่เลยมันไม่ยึดไม่ได้ มันยึดอยู่จะพ้นวิธีจะพ้นจากความยึดได้นะต้องมีสติมีปัญญา เห็นความจริงของธาตุของขันของกายของใจอย่างต่องแท้นะ ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มันเลิกยึดของมันเอง ไม่ใช่อยู่ๆเราก็บอกอย่าไปยึดมันเลยพูดง่าย ไม่มีใครทำได้หรอกนะ พราะฉะนั้นจะไปยึดได้ก็ต้องเพราะมีปัญญานะไม่ใช่เพราะคิดเอาเองเพราะเชื่อเอาเองงั้นไม่ใช่ท่านอาจารย์ทุกท่านสอนผิดนะท่านสอนถูกแต่คนเรียนมักจะมักง่าย คนเรียนลูกศิษย์คนหนึ่งที่มักง่ายก็คือหลวงพ่อนี่เองหลวงพ่อก็เรียนเมื่อก่อนก็บวชวัดชนประทานนะเรียนสายหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธาเนี่ยท่านสอนดีท่านเป็นพระดีด้วย แต่เราเรียนแล้วเราปัญญาล้ำหน้าไปไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะ ก็ยึดความไม่ยึดอะไร งั้นอยู่ๆมันจะมาไม่ยึดไม่ได้หรอก มันยึดทั้งนั้นแหละ เพราะมันยึดอยู่แล้วนะถ้ามาเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ ไม่ใช่ของดีของวิเศษ มันถึงจะไม่ยึดนะ เห็นทุกข์นั่นแหละ ถึงจะเห็นธรรม ถ้าไม่เห็นทุกข์นะไม่ปล่อยหรอก ยังไงก็ไม่ปล่อย พวกเราคนไหนเห็นกายเป็นทุกข์บ้างมีไหมยกมือให้ดูซิ แน่ใจนะ ไม่จริง ที่พวกเราเห็นเนี่ยนะ เห็นกายนี้เป็นทุกข์บ้าง เป็นสุขบ้าง เราไม่ได้เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์นะ ถ้าเห็นกายเป็นทุกข์มันจะไม่ยึดกาย มันภูมิของพระอนาคา นะ ใครเห็นจิตเป็นทุกข์บ้าง อันนี้ไม่กล้ายกแล้ว เราไม่เห็นหรอกว่าจิตเป็นทุกข์ เราเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้าง เป็นสุขบ้างเห็นไหมเพราะมันยังมีทางเลือก กายนี้ก็มีสุขมีทุกข์จิตนี้ก็มีสุขมีทุกข์เมื่อยังมีทางเลือกนะไม่ปล่อยหรอก แต่จะวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์นะจะไม่ปล่อยวางหรอกงั้นเราปล่อยวางได้นะ จะต้องมีปัญญารวบยอดอย่างแท้จริงเลยนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ถ้าเห็นได้อย่างนี้ถึงจะปล่อยทุกข์มากเอาไหม ไม่มีใครอยากเอาหรอกเนาะ ทุกน้อยก็ไม่มีใครเอาหรอก แต่ถ้าทุกข์กับสุขใช่ไหมถ้าไม่เอาทุกข์จะเอาสุขยังจะเอาอยู่ ไม่ปล่อยหรอกนั้นถ้าไม่เห็นทุกข์นะ ไม่ได้เห็นธรรมหรอกไม่ได้กินหรอกงั้นรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะจนปัญญามันแจ้ง ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้พึ่งพาใส่ไม่ได้ ถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะปล่อย ถ้าปล่อยเราก็พ้นทุกข์จริง ๆ พวกเราค่อยๆฝึกไปทำยังไง ดี วิธีที่จะฝึกเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อน ต่อไปก็ฝึกสติ กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจคอยรู้ทัน ถ้ารู้ทัน แล้วศีลของเราจะบริสุทธิ์ ต่อไปก็ฝึก สมาธิวิธีฝึก สมาธิ สมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านเวลาความฟุ้งซ่านเกิดนะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลส ถ้าความฟุ้งซ่านเกิดเรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ ความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติ เพราะว่าสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสจะดับเมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามเป็นกฎของธรรมะ ถ้าเมื่อไหร่จิตมีสตินะเมื่อนั้นกิเลสดับทันทีงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นแหละความฟุ้งซ่านดับจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นทันทีนี่สมาธิชนิดนี้เกิดทีเราแวบเดียว แล้วเราต้องรู้บ่อยๆ จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันนะพอรู้ทีทีทีขึ้นต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตมีสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้ถัดจากนั้นก็มาหัดแยกกายแยกใจอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้นะงั้นมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตจะได้ศีล มีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจะได้สมาธิพอได้สมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ย ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานนะดูไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลาง ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วมันปวดเมื่อยก็อยากให้หายปวด จะเอาชนะความปวด นั่งเอาชนะเวทนาเคยได้ยินไหมนั่งเอาชนะเวทนา ก็ดีเหมือนกันได้ความอดทนแต่ไม่ได้ปัญญา เวทนาหรือขันทั้งหลายเนี่ยที่เราปฏิบัติทำมารู้ขันรู้ขันไม่ใช่เพื่อเอาชนะขันนะ แต่เพื่อให้เห็นความจริงของขันเ เรามารู้กายไม่ใช่เพื่อเอาชนะกายนะแต่เพื่อให้เห็นความจริงของกายเรามาดูเวทนานะก็เพื่อให้เห็นความจริงของเวทนา ไม่ใช่เอาชนะเวทนา เรามาดูกิเลสนะ ให้เห็นความจริงของกิเลสไม่ใช่เพื่อเอาชนะกิเลสเรามาดูจิตใจของเราที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่ง แต่เพื่อให้เห็นความจริงของจิตใจความจริงของขันห้าไม่มีอะไรหรอกมีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านั้นเอง ถ้าเห็นแจ้งได้อย่างนี้จะพบว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะในเบื้องต้น ในเบื้องปลายจะเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ถ้าเห็นได้อย่างนี้จิตจะถอนตัวออกจากโลกพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์พ้นได้จริงๆเลยอัศจรรย์อยู่กับโลกนะแต่จิตกับโลกเนี่ยพลากออกจากกัน ไม่รวมกันต่างคนต่างอยู่เลย มีแต่ความสงบสันตินะ ลองดูนะ ลองดูว่าจริงไม่จริง ขอท้าให้พิสูจน์นะ ไม่ได้ชวนให้เชื่อ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อ ต้องลองพิสูจน์ดูงั้นฟังไว้เฉยๆนะ แล้วลองลงมือปฏิบัติดู แล้ววัดผลด้วยตัวเองว่า จริงหรือไม่จริงนะอ้าว พอละกราบพระอาจารย์ค่ะหนูฟังธรรมะจากพระอาจารย์มาปีหนึ่งแล้วค่ะ แล้วก็ปฏิบัติมาประมาณปีหนึ่งไม่เคยส่งการบ้านค่ะคือตอนแรก ๆ ที่ปฏิบัติเนี่ย หนูก็นั่งดูลมหายใจ พอดูต้องนั่งนานมากค่ะ ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งรู้สึกว่าจิตจะค่อย ๆ รวมค่ะ ระยะหลังๆ มานี้ค่ะจิตจะรวมเร็วขึ้นแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติที่อยู่เนี่ย มันจะได้น้อยลง คือหนูไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติมาหลวงพ่อจะถามบ้างมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อขอถามกลับ หนูจะให้จิตรวมเพื่ออะไร คือมันเหมือนกับเป็นสภาวะที่เราเจอเป็นสิ่งแรกอะค่ะว่าหนูก็เพิ่งมาจริงเหรอจิตรวมไม่ใช่สภาวะที่เราเจออันแรกหรอกอย่างใจที่ฟุ้งซ่านใจที่อย่างนั้นอย่างนี้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละของที่เราเจออยู่ แล้วมาฝึกจิตให้นิ่งให้จิตรวมอะไรเนี่ยเป็นสภาวะที่เราปรุงขึ้นมา การจะฝึกจิตเนี่ยไม่ใช่ฝึกให้นิ่ง เราฝึกจิตนี่เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา จิตที่จะใช้เจริญปัญญานะจะไม่ซึมนะ จิตหนูซึมไหมซึมค่ะซึม ไม่ใช่นะซึมไม่ใช่จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเป็นจิตที่เราน้อมไป น้อมเข้าหาความสงบนะ น้อมจนมันซึมหลวงพ่อเก่งมากนะจิตอย่างนี้ ฝึกมาแต่เด็กเลย เหมือนไหม เอออย่างนี้ไม่เอานะต้องอย่างนี้ ต้องรู้สึกเออต้องหลุดออกมาอย่างนี้ นะ ถ้าจิตไปซึมอยู่นะไม่เดินปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าไปฝึกจิตให้ซึมนะ แต่ฝึกจิตให้ตื่น ฝึกจิตให้รู้สึกตัวหลวงพ่อเสียเวลาตั้งแต่เด็กนะ ตอนเด็กๆเจ็ดขวบมาพ่อพาไปวัดอโศการามเรียนกับท่านพ่อดี เราเด็กอ่ะท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกทูเราก็ทำเลยทำนะจิตรวมไม่สุ่มแบบนี้นะรวมไปสว่างสว่างแล้วออกไปเที่ยวได้นะสว่างแล้วก็ต่อมังไม่ดีมั้งออกไปข้างนอกมาฝึกให้มันนิ่งฝึกแบบหนูเนี่ย ให้มันซึมคิดว่าถ้าซึมได้ที่แล้วมันจะปิ้งไม่ปิ้งหรอกอย่าไปน้อมจิตให้ซึมนะวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานไป เหมือนที่เคยทำแหละแต่ถ้าจิตซึมให้รู้ทัน จิตหนีไปคิดให้รู้ทัน จิตฟุ้งซ่านก็รู้ จิตซึมก็รู้นะ ใครรู้ทันอย่างนี้จิตจะตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว เราถึงจะเจริญปัญญาได้ เห็นกายแยกออกไป เห็นจิตแยกออกไป ถ้าซึมอยู่เนี่ยมันไม่แยกหรอกสองวันนี้มันเเข้าสมาธิแบบเพ่งอะค่ะหลวงพ่อ แล้ว มันก็รุนแรงมากค่ะใจไม่เป็นกลางค่ะสมาธิเพ่งมันเกิดจากโลภนะอย่างอยากปฏิบัติ อยากจะรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยจะเข้าไปเพ่งเบื้องหลังการเพ่งก็คือโลภะแล้วถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันอยาก รู้ทันว่าจิตมันอยากสงบจิตมันอยากรู้ตัวมากๆรู้ทันแล้วความอยากดับไปแล้วรู้สึกไปไม่เพ่งในสมาธิมันจะเป็นแบบ เหมือนมันเข้าช่องเพ่งอะค่ะแล้วก็มันเคยชินเห็นไหมตรงที่เข้าช่องเพ่งเนี่ย ส่งจิตเข้าไป จิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนดูนะแต่จิตไหลเข้าไปในช่องนั้น อย่าเข้าไปมันก็มันมีเหมือนที่จิตมันรู้อยู่ แล้วมันไม่เป็นกลางอะค่ะมันก็เลยเหมือนจะพุ่งไปก็ไม่ไป แต่ว่ามันก็ไม่เป็นกลางมันก็ให้รู้ตรงที่ไม่เป็นกลางให้รู้ทันความรู้สึกที่ไม่เป็นกลาง ความไม่เป็นกลางจะดับไป ให้เป็นกลางกระทุกสภาวะเมื่อจิตจะเคลื่อนไปเข้าช่องนี้ ถ้าเรารู้ทันมันก็ไม่ไป แต่จิตมันเคยไป มันอยากไปให้รู้ทันว่าอยากเกิดมันจะเข้าช่องที่มันเคยชินแล้วไม่อยากไป รู้ว่าไม่อยากอีกมันไม่เป็นกลาง ในส่วนจะเป็นกลาง ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามันก็จะวนแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็เสื่อม งั้นไม่เป็นไรหนูดูไปเลยว่าจิตเนี่ยบังคับไม่ได้ ตั้งมั่นก็บังคับอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็หาย ไหลไปมันจะไหลก็บังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ดูเป็นไตรลักษณ์ไปเลย ในเวลาที่มันมันตั้งหรือเดี๋ยวมันก็เสื่อมไงค่ะ มันเหมือนมันก็ดิ้นจนเหนื่อยแล้วมันให้ดูไปนะจิตไม่เป็นกลางจริงอ่ะจิตมีโทสะจิตหงุดหงิดนะให้รู้ทันเข้าไปเลย หลวงพ่ออะไรอย่างนี้มันเข้าสมาธิแบบเพ่งๆอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าไม่เข้าไม่เข้าสมาธินะเข้าสมาธิมันสบายโปร่งโล่งนิ่งเครียดแล้วจิตมีโทสะให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะไว้นะเข้าสมาธิจิตไม่มีโทสะหรอกมีแต่ราคะพวกเข้าสมาธิก็ไปติดอยู่ในสมาธิมีแต่ราคะนะ อย่างเวลาที่มันมันแข็งแข็งเนี่ยค่ะหนูรู้ว่ารู้สึกว่ามันสติมันแข็งเกินไปแล้วมัน มันรู้อย่างถ้ารู้โทสะมันรู้สึกว่ามันมันเป็นผลของความปรุงใช่ นะให้รู้ทันไปก่อนต้นต่อมันก็คือโลภเลยมีตัณหาก็เกิดการสร้างภพก็คือการประคองไว้ มีภพขึ้นมาก็มีทุกข์ก็มีกิเลสคือความอยาก เกิดการกระทำกรรมคือการประคองการทำกรรมก็คือภพเกิดวิบากแน่น แน่นขึ้นมาไม่ชอบแน่นก็เป็นโทสะนะนี่ก็เป็นกระบวนการที่มันทำงานของมันจะรู้มันเล่นๆรู้มันสบายสบายวงพ่อมีอะไรแนะนำยิ้มไหมเวลามันจะเครียดยิ้มไหมแล้วมันมีมันจะมีช่วงที่หันมาดูเรื่องทุกข์ของการปรุงแต่งของกายมากขึ้นนะคะมันจะมีอยู่สองสาวันที่มันทรงแบบ จิตมันเกาะกับความเบื่อค่ะมันนั่นน่ะหนูดูถูกแล้ว ตรงนั้นดูถูกแล้วกาเห็นตามความเป็นจริงจิตมันเบื่อนั้นไม่ได้เบื่อด้วยโทสะนะตอนนั้นเบื่อเลยนะเรียกว่านิพิทา มันไม่ใช่เบื่ออันนี้แล้วจะไปเอาอันโน้น มันเห็นหน้าทุกอย่างเบื่อไปหมดเลยหน้าเบื่อหมดนะแต่มันยังมีความเบื่อที่มันอยู่กับจิตอยู่ มันไม่ได้แยกออกมา ให้ดูไปจนมันแยกออกจากจิตไม่ให้มันครอบงำจิต ก็เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อเพราะเบื่อจึงคลายความยึดถือเนี่ยตอนนี้เราไปติดเอาความเบื่อเขาถ้าโทสะจะแทรกไปดูไปหนูทำได้ดีแล้วขันแยกออกไปนะดูขันแยกออกไป ออกไหมตอนนี้ไม่ค่อยค่ะตัวเป็นอย่างขันก็แยกเป็นส่วนๆแยกเป็นแล้วก็เจริญปัญญาได้แล้ว นมัสการหลวงพ่อค่ะ ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะ ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วค่ะเออช่วงช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนทำไม่เป็นนะคะฟังซ่า แล้วก็ไหลไปแล้วเหมือน เราจะพยายามคิดว่าเราจะปฏิบัติเหมือนเราจะรู้แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้อะค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงมันเป็นวนลูปอะค่ะ เหมือนพอไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วพอใจมันเหนื่อย อยู่ดีๆพอมันเหนื่อยแล้วมันก็วางเองอะค่ะเราก็เลยมองว่ามันแยกออกมาได้นิดนึงเสร็จปุ๊บมันก็ไม่รู้อีกอะค่ะมันก็อยู่ได้ชั่วคราว นะดูไปทุกอย่างเป็นภาวะที่ชั่วคราว การที่มันดิ้นรนนะตรงที่มันดิ้นรนนั้นไม่ถูกอ่ะแต่ว่าอาศัยการดิ้นรนแล้วมันรู้ทันนะมันจะปล่อยของมันเอง ตัวนั้นถูกอยู่ดีๆไม่ปล่อยหรอก มันก็ต้องดิ้นก่อนนั่นแหละแล้วช่วงที่ไม่รู้เลยเราควรจะต้องทำยังไงคะก็กลับมารู้สึกร่างกายไปแล้วกลับมาทำสมถะทำความสงบขึ้นมา หลักที่ครูบาอาจารย์สอนไว้นะท่านสอนอย่างนี้ว่า ถ้าดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำความสงบทำสมถะพุทโธ พุทโธไปถ้าจิตใจมีเรื่องมีแรงนั้นก็กลับไปดูจิตดูกายได้อีกดูกายก็ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรนะดูกายเนี่ยจะเห็นจิตดูจิตเนี่ยจะเห็นธรรมหนูควรต้องฝึกอะไรเพิ่มไหมคะ ก็ฝึกในรูปแบบทุกวันนะให้ใจได้สงบพักผ่อนบ้างงั้นใจมันวิ่งไปในโลก มันวุ่นวายอยู่กับโลกเยอะมันเหนื่อยหาบ้านให้มันอยู่ให้มันพักบ้างกราบนมัสการครับ คำว่าจิตตั้งมั่นเนี่ย มันเหมือนกับ มันเป็นเซนใช่ไหมครับ มันเป็นสิ่งบางอย่างที่ที่มัน ที่มันวัดไม่ได้ใช่ไหมครับวัดเอาอะไรวัดอ่ะ ใช่ครับมันมันมันมันมันเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกใช่คือคุณดูอย่างนี้ จิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นนะอยู่ๆเราไปสั่งให้จิตตั้งมั่นไม่ได้หรอกให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตของเราเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลานะเดี๋ยวก็เคลื่อนไปคิด เดี๋ยวก็เคลื่อนไปดู เดี๋ยวเคลื่อนไปฟัง จิตมันวิ่งไปได้ ตรงที่จิตมันเคลื่อนไปเพ่งไปนี่แหละเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นยกตัวอย่างนะคุณลองดูดอกไม้เนี่ย ดูซิว่ามันมีกี่สีสังเกตไหมว่าเวลาเราตั้งใจดูใช่ไหมจิตเราวิ่งมาอยู่ที่ดอกไม้เนี่ยเนี่ยจิตมันไม่ตั้งมั่นมันจะไปที่ไประที่ใช่ใช่ใช่นะเพราะมันไปได้หกที่ คือไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วการที่มันไปเนี่ยมันมันเหมือนมีความแตกต่างระหว่าง ผมรู้ว่าจิตมันไปกับผมรู้สึกว่าจิตมันไปให้รู้สึกว่าจิตมันไป มันมีความต่างกันแค่รู้สึกว่ามันไปแค่รู้สึกมันไปอย่าไปห้ามมันนะถ้าห้ามแล้วจะเครียดแข็งแข็งแล้วดีไม่ดีไปรู้สึกกูเก่งซะอีก ครับ ใครรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อน มันก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใช่ เห็นไหมเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็เคลื่อน เดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวก็เผลอ สุดท้ายมันก็จะเห็นเลยรู้ก็ไม่เที่ยง เผลอก็ไม่เที่ยง ไม่ใช่ฝึกเอารู้นะอันนี้ก็คือการฝึกสติฝึกให้เกิดปัญญาแล้วเราบางคนคิดว่าต้องรู้ตัวตลอดเวลา เราไม่ได้ฝึกให้รู้ตัวตลอดเวลา เราไม่ได้ต้องการความรู้ตัวแล้วก็เกลียดความไม่รู้ตัว นี่คนทั่วไปไม่เคยรู้สึกตัว ภาวะที่มีมีอันเดียวก็คือภาวะหลง นั้นหลงหลงหลงหลงอย่างเงี้ยไม่สามารถรู้ได้เลย ไม่เกิดปัญญา แต่การที่รู้สึกตัวขึ้นหนึ่งแวบเนี่ยนะมันจะทำให้เห็นว่าชีวิตช่วงที่ผ่านมามันหลง ชีวิตขณะนี้รู้สึก ความรู้สึกอยู่แวบเดียวก็หลงอีกนะแล้วก็รู้สึกอีก ชีวิตจะขาดเป็นช่วงๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้สุดท้ายมันจะเกิดปัญญาขึ้นมานะหลงก็ไม่เที่ยง รู้ก็ไม่เที่ยง หลงก็บังคับไม่ได้รู้ก็บังคับไม่ได้นะไม่ใช่เพื่อเอาอันใดอันหนึ่งแต่เพื่อความเข้าใจรวบยอดนะครับนมัสการครับคือผม เวลาผมนั่งสมาธิอะครับมันเมื่อก่อนเคยลองทำแบบดูลมหายใจ แต่เหมือนใจมันไม่ค่อยชอบ ดูลมหายใจเฉยๆธรรมดา หลังๆมาเลยลอง เอาเทียนมาอันหนึ่งแล้วก็จุดไว้ แล้วก็ดูเทียนไปด้วยบางทีใจมันก็ไปดูเทียนบางทีใจมันก็มาดูลมรู้สึกทำแบบนี้แล้วใจมันชอบมันทำได้นานอืให้รู้ทันใจนะใจไหลไปที่เทียนรู้ทันนะใจกลับมาที่ลมรู้ทัน ใจไปไหนรู้ทันอย่างนี้ใช้ได้ ถ้าใจไปอยู่กับเทียนแล้วไม่ไปไหนเลยนะก็เป็นกสินได้แต่สมถะนะเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังชื่อหลวงพ่อมหาวิบูล อยู่ที่แม่สอดนี่เพิ่งสิ้นไปไม่นานนี้เองท่านฝึกกระสินไฟ ท่านบอกว่าฝึกมานานแล้วมันไม่ค่อยติดนะ มันมันไม่ไม่ไหม้ขึ้นข้างในนมีวันนะนั่งสมาธิแล้วก็ดูไปดูไปจิตสงบนะโหคราวนี้ไฟแรงมากเลยได้กลิ่นไฟไหม้เลยนะ แล้วก็ชักร้อนนะลืมตามาเทียนมันล้ม ท่านบอกตั้งแต่นั้นท่านเปลี่ยนไปใช้กระสินน้ำเล่นกระสินต้องระวังรู้จักเจ้าคุณนอไหมเจ้าคุณนอท่านพูดบอกกสินนั้นเป็นกรรมฐานของคนโง่ คือทำกสินนั้นมันออกนอก มันไม่ค่อยเจริญปัญญาหรอกแต่ว่าที่คุณทำนะมันไม่ใช่กสิน มันเป็นแค่อารมณ์อันหนึ่งที่มายั่วจิตเห็นจิตวิ่งไปที่ไฟเห็นจิตวิ่งกลับมา อันนี้เราทำกรรมฐานรู้จิตนะถ้าทำกรรมฐานออกนอกเพ่งเฉยๆเจ้าคุณนอท่านว่าเป็นกรรมฐานโง่แล้วมันก็จะเห็นบ่อยๆว่ามันมีความเพลินเพลินกับการดูลมบ้างดู ไฟบ้างให้รู้ทันว่าเพลินนะถ้าเพลินแล้วก็เพลินไปเรื่อยๆจะไม่เดินปัญญานะเพราะโลภะ ราคะไปครอบงำจิต ครับหลวงพ่อครับพอดีผมสงสัยอะครับ อยู่ไหนอะผมอะให้หลวงพ่อเห็นหน้ายครยบยืนเลยครับ ครับผมคือตอนที่เดินจงกรมอะครับก็ขณะเดินเนี่ยผมก็จะพยายามจะมีสติรู้ว่ากำลังก้าวขานะกำลังยกขากำลังสัมผัสแต่ถ้าเกิดมีอะไรมาเช่นมีเสียงมาปั๊บจิตผมไปหาเสียงตรงนั้นผมควรจะแบบผมจะ อยู่แต่กายของผมไม่สนใจแล้ปีนหูตาเดินอย่างเดียวเดินจงกรมมันก็มีสองอย่างนะเดินจงกรมทำสมถะเดินจงกรมทำวิปัสสนาเดินจงกรมทำสมถะยังไงเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะไม่สนใจอะไรเลย มีเสียงมาดึงใจไปไม่เอากลับมาที่กายนี่สมถะนะ ถ้าเดินจงกรมทำวิปัสสนาเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดู ตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินนะ เป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดู อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญา ถ้าเดินจงกรมแล้วเราทำแบบสมถะอย่างเดียวจิตจะติดนิ่งๆซึมๆไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอย่างเช่นมีเสียงมาเนี่ยผมก็รู้ตัวเสียงมาแล้วผมก็สติผมก็ไปตามเสียง ผมก็จะลืมกาย ผมกับผมไม่รู้ผมยกใช่ในขณะนั้นต้องลืมกาย เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว เมื่อจิตไปฟังเสียงจิตก็ไม่รู้กายหรอก ห้ามไม่ได้นะเห็นไหมจิตวิ่งไปฟังเสียงได้เอง ตรงนี้ถ้าหากเป็นตัวปัญญานะร่างกายก็ไม่ใช่เรา ร่างกายที่เดินอยู่เนี่ย เป็นวัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจิตเป็นคนไปรู้มันเข้า จิตเองก็ไม่ใช่เรานะมีเสียงมากระทบมันวิ่งไปเลยทั้ง้ทที่ไม่ได้เจตนา มันทำงานของมันได้เอง ดูไปจนปัญญา มันเกิดนะกายก็ไม่ใช่เรา จิตนี้ก็ไม่ใช่เรา นะ อย่างนี้ถึงจะดี ถ้าเดินแล้วสงบเฉยๆก็ได้แต่สมถะนะพวกเราอย่าหยุดอยู่ที่สมถะนะ สมถะเป็นของดีจริงเลยแต่ว่าเป็นกับดักนะถ้าเราติดอยู่ตรงนี้เราไปต่อไม่ได้ แต่ไม่มีสมาธิเลย ไม่มีสมถะเลยไปไม่ไหวไปยากสมาธิเราทำ แต่เรารู้วัตถุประสงค์ ทำเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงให้จิตมีเรี่ยวมีแรงเราต้องเจริญปัญญาแยกขันไปเรื่อย ค่ะหนูก็คือเหมือนกับฝึกปฏิบัติโดยการที่ดูอารมณ์ตัวเองอะค่ะว่า อารมณ์ตัวเองปัจจุบันตอนนี้เป็นแบบไหนกลัวดีใจเสียใจเศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้เวลาสมมติว่า เวลาทำงานเนี่ยค่ะเรามีปัญหาเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่า เรากลัว เรากลัวงานไม่เสร็จเรากลัวเขาไม่พอใจงานเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้พอพอเรารู้ความกลัวปุ๊บแต่แบบว่าเรานิ่งมาก ทีนี้เราไม่รู้ว่าการนิ่งของเราอ่ะเป็นการนิ่งที่มีสติที่ถูกแล้วหรือว่า มันเป็นความเื่อหรือว่าเวลาทำงานนะ แล้วก็เกิดกิเลสอะไรแทรกขึ้นมีสติรู้ทันนะมันจะดับถัดจากนั้นเราต้องจดจ่อกับงาน สติอยู่ที่งานสมาธิอยู่ที่งานปัญญาอยู่ที่งานไม่ได้เจริญสติขนาดนั้นต้องแยกกัน แล้วทีนี้หนูฝึกแบบนี้นะคือการดูดลมเองทีนี้หนูอยากรู้ว่าหนูควรจะต้องฝึกโดยการที่ ทำสมาธิ เช่น ดูลมหายใจหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มเติมไหมคะตอนตอนนี้ยังไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวเครียดเกินภาวนาต้องไม่เครียดนะคือเสียงไม่มีไม่สบ รับนมัสการค่ะหลวงพ่อคือตอนเริ่มปฏิบัติอะค่ะ จะเริ่มรู้ว่าใจจิตมันเหมือนลิง คือมันปืดปาดไวมากแล้วนี้พอเริ่มดูไปสักพักเนี่ยมันจะเกิดความเครียดที่ว่าทำไมเราถึงโลภหรืออยากได้ หรือว่าเราก็จะเริ่มเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเรา แล้วมันเกิดความกลัวค่ะ กลัวเราก็เลยเหมือนไม่กล้าจะปฏิบัติต่อเราก็เลย หยุดหลวงพ่อมีคำแนะนำเดี๋ยวก็เป็นลิงไปเรื่อยต้องดูต่อี่อย่าไปกลัวต้องดูต่อใช่ไหมคะนะดูไปร่างกายไม่ใช่เรานะเห็นถูกแล้ว ถ้าเป็นเราจริงเราสั่งมันได้ไหมอย่าแก่นะ อย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันสั่งไม่ได้จริงนะพยายามดูจนเห็นว่ามันไม่ใช่เรานั่นแหละดีต่อไปเวลาเราป่วยหนักนะ เราเห็นเหมือนคนอื่นป่วยแล้ว ไม่ใช่เราป่วยนะเห็นหน้าใจเราสบาย เกิดอะไรขึ้นเราก็สบาย ค่ะแล้วอีกคำถามหนึ่งคือ เวลาทำงานงานจะเยอะแล้วบางทีจะทำให้ใจเนี่ยไม่ค่อยมุ่งมั่นกับในการปฏิบัติธรรมจะไป ทำงานแล้วก็เลิกดึกแล้วก็จะเหนื่อยหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรไหมคะ ที่จะบาลานซ์เป็นข้ออ้างนะความขี้เกียจหลวงพ่อเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงงานเยอะมากเลยนะงานหนักมากงานเครียดมากเลยงานข้อมูลเต็มไปหมดเลยแล้วงานถกเถียงทั้งวันเลยประชุมเนี่ยประชุมเช้าประชุมบ่ายนะเวลาที่เหลือเตรียมข้อมูล หลวงพ่อพบอย่างหนึ่งว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำงานหรอก ตอนที่เราตื่นนอนเรายังไม่ได้ทำงาน เราก็ดูกายดูใจ ตอนที่นั่งรถมาทำงานนยังไม่ได้ทำงานเราก็ดูกายดูใจได้ ตอนเดินมาขึ้นตึกขึ้นลิฟต์เนี่ยก็ดูกายดูใจได้มีเวลาตั้งเยอะนะตอนอาบน้ำเข้าห้องน้ำกินข้าวนะตอนเวลาที่ไม่ได้ทำงานหยุดบนโต๊ะทำงานจริงบางทีก็แอบโทรศัพท์คุยเล่นก็มีนะบางช่วงช่วงนี้ไม่ได้ทำงานหรือตอนเปิดคอมพิวเตอร์นะ รอมันบูตอยู่อะไรเงี้ย ยังไม่ได้ทำงาน เนี่ยช่วงเวลาเล็ก ๆพูดเนี้ยนะมีสติดูกายดูใจ เยอะนะวันวันหนึ่งอะแค่อยู่บนถนนเนี่ยก็เป็นชั่วโมงแล้วคำว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเนะไม่มีเลย มีแต่ว่ามีเวลาแต่ไม่ยอมปฏิบัติขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อคนที่ทำงานที่คิดมากๆเลยนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันทำงานจริง ๆ ประมาณวันหนึ่งสี่ชั่วโมงเนี่ย เวลาที่เหลือไว้อู้ เอาไว้ฟุ้งซ่านนะ คุณเสื้อขาวอึดอัดบ้างไหมจิตขนาดนี้เป็นธรรมชาติไหมเออนะให้รู้นะตัวที่ไม่เป็นก็เป็นจิตที่เราแต่งขึ้นพอเราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็ไปแต่งมันขึ้นมามันไม่ใช่ของจริง มันไม่แตกใช่ใช่นะเรารู้จริงๆมันจะเป็นอิสระนะถ้าแต่งแล้วก็แน่นๆอยู่ใช่ มันทำงานอุตรุดเลยแถมมันปรุงความเครียดปรุงความทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันมันนะ ปล่อยซะปล่อยโอ้โอ้ปล่อยปล่อยไปไม่ยอมปล่อย นมัสการพระอาจารย์ค่ะคือโยมรู้สึกว่าเวลาที่รู้สึกถึงสุขทุกเนี่ยนะคะจะเห็นว่ารับรู้ได้เร็วขึ้นนะ อันนี้ความทุกเนี่ย เวลาเกิดขึ้นมาเนี่ย บางครั้งพอเห็นว่ามันดับเนี่ย แล้วเกิดรู้สึกว่าไม่ถูกอะ เราเราไม่ควรจะเหมือนกับว่าจริง ๆ สภาวะนั้นมันเราไม่ค่อยชอบที่ว่าทำไมเรารู้สึกว่าเราผิดหรือเปล่าที่รู้สึกว่าไม่ค่อยทุกข์นกกับ เหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรภาวนาไปนะความรู้สึกมันแค่ไหนเอาแค่นั้นเอาแค่เห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับ คำว่าเห็นทุกเห็นทุกไม่ใช่เห็นทุกขเวทนานะ คำว่าเห็นทุกก็คือเห็นความจริงของกายของใจของธาตุขันคำว่าทุกก็คือขันห้านั่นแหละที่ว่าเห็นทุกก็คือเห็นความจริงของขันไม่ใช่เห็นทุกขเวทนานะ แล้วพอพอมันไม่ค่อยทุกข์นักก็ สุขนั่นแหละทุกสุขนั่นแหละไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยง พอนาแล้วมีความสุขไหมก็มีเห็นไหมว่าสุขก็ไม่คงที่นั่นแหละคือการเห็นทุกพอนาแล้วมีความสุขเยอะนะไม่ใช่พอนาแล้วโอ้ทุกน้ำตาร่วงทุกวันทุกวันนั่นโรคจิตแล้ว อยากให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติหน่อยนะครับ คือผมเล่าส่วนที่ผมปฏิบัติประจำแล้วกันนะครับก็ผมจะใช้ตัวลมหายใจเป็นเหมือนวิหารธรรมแล้วก็ฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจโดยดูพยายามดูมันแต่พอพยายามมากไปก็รู้ตัวว่า เราไปดักรอไปเตรียมเพ่งไว้นะครับ ก็พยายามปรับรู้ว่าไปเพ่งคราวนี้เนี่ยพอดูรู้กายรู้ใจไป เรื่อยๆเนี่ยนะครับพอถึงจุดหนึ่งเราก็เหมือนกับว่าเราคิดนำไป ว่ามันเปลี่ยนแปลงมันบังคับไม่ได้ได้จะคิดนำก่อนก็ได้ครับ ถ้ารู้ตัวแล้วมันเป็นนิ่งเฉยอยู่นะก็คิดนำเอาแล้วถ้าหลังจากนี้เนี่ยครับมันมันควรจะไปเดินยัจิตต้องตั้งมั่นนะจิตต้องตั้งมั่นการที่เราจะไปเห็นรูปนามกายใจ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นขั้นของการเจริญปัญญา ก่อนจะถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องฝึกจิตให้เป็นคนดูก่อนนะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนครับแต่ถ้าไม่เหมือนใช้ได้นะดูมันทำงานไปนะใจเราเป็นคนดู ดูสบายสบายรมานาปนสติลองทำสิหลงไปคิดไหมหลงครับนะ หายใจไปแล้ว หลงไปคิดให้รู้ทัน หายใจไปแล้วไปแทรกแซงบังคับลมหายใจไปเปลี่ยนจังหวะ การหายใจก็รู้ทันรู้สึกไม่หายใจพยายามจะไปอัดให้ลึกยาวตัวง่ายๆก็พยายามมันเหนื่อยนะเราแค่เห็นร่างกายหายใจเราเนี้ยตามธรรมชาติ เออ ตามธรรมชาตินะ มันมีเคล็ดลับอันหนึ่งหลวงพ่อเราเล่นลมหายใจยี่สสิบองปีตั้งแต่เด็กอะเลยได้เคล็ดลับของลมหายใจไว้เยอะเลย วิธีที่ทำอานาปนสติที่สบายนะหายใจออกก่อน สังเกตไหมตอนหายใจออกเนี่ย ไม่เกร็งแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าน่าจะแข็งเลย แต่ถ้าหายใจออกก่อน จะผ่อนคลายพอใจผ่อนคลายแล้วก็เห็นร่างกาย หายใจ ไปเรื่อยๆใจเป็นคนดู ด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย แต่เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ชินเราจะชินที่แข็งได้ที่แล้ว จน้าทำมันแต่เด็กเลยให้จทำให้ตามธรรมชาติให้เป็นธรรมชาตินะดูไปสบายสบายรู้จักคุณแม่จันดีไหมเคย ได้ยินชื่อไหมน้องหลวงตามหาบัว มีคราวหนึ่งหลวงพ่อไปเจอท่าน ท่านก็ถามหลวงพ่อ บอกว่า หลวงพ่อภาวนายังไง ทำไมจิตมันมาลงที่เดียวกับท่าน หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเริ่มต้นจากลมหายใจ หายใจไปแล้วก็ลมมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะ สว่างอยู่ตรงนี้สว่างขึ้นมาแล้วเรารู้ทันจิตนะจิตเคลื่อนไปรู้ทันเคลื่อนไปรู้ทันจิตตั้งมั่นอยู่แล้วถึงมาเดินปัญญาท่านบอกงั้นอันเดียวกัน แต่ท่านไม่ได้เริ่มจากลมหายใจ ท่านเริ่มจากพุทโธ ว่าหลวงตามหาบัวให้ท่านพุทโธเลยไม่ได้เรื่องลมเลย แต่พุทโธแล้วท่านกำหนดจิตไว้ตรงเนี้ย ถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้ทัน เนะเคล็ดลับมันอันเดียวกันเลยนะคือจิตเคลื่อนเรารู้ทัน ไม่ใช่ไปทำกรรมฐานพุทโธหรือรู้ลมหายใจเพื่อบังคับให้จิตนิ่งหายใจแล้วจิตหนีเลย จิตเคลื่อนไปรู้ทัน พุทโธพุทโธ จิตหนีไปเรารู้ทัน ถ้าได้อย่างนี้จะได้สมาธิขึ้นมาถึงจะเดินปัญญาต่อ ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะมันเดินปัญญาไม่ได้จริง มันจะไปนั่งเพ่งกายเพ่งใจ บังคับกาย บังคับใจอะไรนั้นไปแทรกแสงตลอดเลยขึ้นครับ นมัสกการครับหลวงพ่อ ก็ปฏิบัติอยู่นะครับหลวงพ่อ ทีนี้ก็ตอนเดินจงกรมครับหลวงพ่อก็คือคือตอนนี้สิ่งที่ผมสังเกตก็คือสังเกตจิตที่ถึงฐาน กับจิตที่ประคองนะครับ แล้วมันก็มีจิตที่มันแวบไปคิดว่าเหมือนเจริญปัญญาอยู่ คือเห็นกายเดินนะครับ แล้วจิตมันก็แวบเปล่าว่าเออกายไม่ใช่เรา เราก็รู้ทันไอ้ ตัวที่มันไปพาตรงนั้นนะครับเลยไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ที่ทำเหมือนกับว่ามันแยกธาตุแยกขันแต่ไม่แน่ใจว่ามันปัญญานำเกินไปหรือเปล่าครับเน่พอดีพอดีแล้วไปทำอีกไปก็ปฏิบัติก็คือแยกธาตุแยกขันอย่างนี้ต่อไปนะครับ รู้ทันจิตที่ไม่ถึงฐานถ้าจิตไม่ถึงฐานนะมันเป็นปัญญาไม่ได้จริง มันจะไปคิดออกฟุ้งไปครับ แต่ถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานอยู่นะมันจะเห็นกายเห็นใจทำงาน จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจะเห็นเลยไม่มีเรา แต่ถ้าบางทีนะพอมันถึงฐานแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่กับฐานนะไม่เดินปัญญาไอ้นี่ต้องคิดนำนะ เป็นอุบายกระตุ้น ให้จิตหัดมองไตรลักษณ์ของกายของใจ แต่ถ้ามันรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันเห็นกายเห็นใจทำงานจิตเป็นคนดูอันนี้ไม่ต้องไปคิดนำครับนะมันเห็นของจริงแล้วไม่ต้องไปคิด ครับ แต่ถ้ามันไปรู้ตัวแล้วไปนิ่งเฉยรู้ตัวอยู่เฉยๆอันนี้ต้องคิดนำครับ ช่วงสองสามวันที่แล้วรู้สึกจิตมันเหมือนบดแรงมากเลยครับหลวงพ่อเหมือนกับพลังเหมือนกับหมดสิ้นเลยครับ แต่ว่าก็รู้ไปครับหลวงพ่อก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเพราะมันเบื่อหรือว่ามันมัน หรือว่าเป็นเพราะว่าสมถะมันไม่พอครับหลวงพ่อเพ่อไปทำอีกนะทำปกติทำไป ครับ การปฏิบัตินั้นนะมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นธรรมชาติอย่างนั้นทุกคนนะครับนะแต่นั้นจิตมันฟุ้งซ่านไป ถ้ามันไม่มีแรงนะ จิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาครับ ครับนมัสการครับกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะ คืออยากเรียนถามหลวงพ่อว่าระหว่างพยายามดูสติในชีวิตประจำวันกับ ไปทำสมาธิแบบมีเวลากับมันเนี่ยค่ะ ไม่ทราบควรจะแบ่งเวลายังไงดีอะค่ะ คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะต้องรู้สึกตลอด ยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับเวลาที่เหลือเนี่ยต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกใด ๆ เกิดกับจิต รู้ทันไปเรื่อยหรือร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูรู้ไปเรื่อยไม่มีตัวเรา งั้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยทำตลอดเวลานะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลาหลับ การทำในรูปแบบเนี่ยเป็นการชาร์จพลังของเราเองนะควรทำ ถ้าไม่ทำเนี่ยเราบอกเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลยนะสักพักเดียวก็หมดแรงทำไม่ได้จริงนี่เราก็ต้องมาดูนะการทำในรูปแบบเนี่ยก็แบ่งเวลา ต้องดูว่าเวลาไหนที่เราทำได้ อย่างถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งเราทำงานหนักนะกลับไปถึงบ้านเหมือนนกปีกหักหมดแรงแล้วเป็นนั่งก็กลิ้งเลยนะเราก็เอาตั้งแต่เช้าเลยนะไม่ต้องไปทำตอนก่อนนอนหรอกทำมันตั้งแต่ตื่นนอนสิตื่นให้เร็วขึ้นสักสิบห้านาทีมาปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติในรูปแบบทำได้หลายอย่าง ถ้าวันไหนฟุ้งซ่านมากทำความสงบพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปทำความสงบแล้ววันไหนมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะ ก็มาเดินปัญญา หัดดูสภาวะไปบ้าง หัดเดินปัญญาบ้างคือทำได้สามอย่างนะ เวลาทำในรูปแบบเนี้ยแรกทำความสงบอันที่สองซ้อมสติฝึกสติที่สามนะ ฝึกให้มีสมาธิอันหนึ่งฝึกเจริญปัญญาทำได้หลายอย่างนะหลายอย่างฝึกให้มีสติ เช่น หัดดูสภาวะไปเรื่อยร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะ ร่างกายเป็นสุขรู้สึกร่างกายเป็นทุกข์รู้สึกหัดดูสภาวะนะจิตฟุ้งซ่านรู้สึก จิตสงบรู้สึกอย่างเงี้ยต่อไปจิตจำสภาวะแม่น สติจะเกิดเร็วนะฝึกสมาธิก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวก็ได้นะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็ได้ และฝึกได้สารพัดเลยมันก็คือการซ้อมลบนั่นแหละนะซ้อมเพื่อพัฒนาเครื่องมือนานาชนิดขึ้นมาทั้งสมถะนะ ทั้งจิตสติ ทั้งจิตที่ตั้งมั่น ทั้งจิตที่สงบเนี่ยนะหัดเดินปัญญาก็ได้นะดูไปร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยงั้นการทำในรูปแบบมีประโยชน์มากนะ เหมือนการซ้อมรบของทหารนะไม่เคยซ้อมรบนะออก สนามรบลูกเดียวเดี๋ยวก็ตาย ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะสมควรแก่เวลานะคะเดี๋ยวพวกเรากราบพระอาจารย์พระอาจารย์สามครั้งนะคะ กราบ tá, tá